Antroji Samuelio knyga, dešimtas skyrius. Po kurio laiko mirė Amonitų karalius ir jo vietą užėmė jo sūnus Hanūnas. Dovidas sakė, aš būsiu geras Nahašo sūnui Hanūnui, kaip jo tėvas buvo man. Ir Dovidas siuntė savo tarnus paguosti Hanūno dėl jo tėvo mirties. Dovido tarnams atėjus į Amonitų šalį, Amono kunigaikščiai tarė savo valdovui Hanūnui. Ar manai, kad Dovidas siuntė godėjus pas tave, norėdamas pagerbti tavo tėvą? Ar ne tam, kad miestą apžiūrėtų, viską išžvalgytų ir paskui jį sunaikintų? Hanūnas paėmė Dovido tarnus, nuskuto jiems po pusę barzdos nukirpo drabužius iki pusės, iki pat sėdmenų ir išsiuntė. Kai apie tai buvo pranešta Dovidui, jis pasiuntė jų pasitikti, nes jie buvo labai sugėdinti ir sakė jiems, pasilikite Jeriche, kol atauks jūsų barzdos ir tada grįžkite. Kai amonitai suprato, kad tapo Dovido nekenčiami, pasisamdė iš Bet Rehobo bei Covos 20 tūkstančių sirų pėstininkų, iš Makos karaliaus 1000 vyrų ir iš Tobo 12 tūkstančių vyrų. Dovidas tai išgirdęs pasiuntė Joabą su visa stiprių vyrų kariuomenė. Amonitai išsirikiavo kautynėms prie vartų Osirai iš Cobus ir Rehobo, bei Tobo ir Makos vyrai sustojo atskirai atvirame lauke. Joabas, pamatęs, kad priešai išsirikiavę prieš jį iš priekio ir už nugaros, išrinko geriausius karius iš viso Izraelio ir išrikiavo juos prieš sirus. Likusius žmonės jis pavedė savo broliui Abišajui, kuris išrikiavo juos prieš amonitus. Tada Juabas tarė broliui, jei sirai bus stipresni už mane, tu ateisi man į pagalbą, o jei amonitai bus stipresni už tave, tai aš tau padėsiu. Būk drasus ir kovokime už savo tautą ir Dievo miestus. Viešpats te daro, kaip jam atrodo tinkama Juabas ir su juo buvusieji žmonės pradėjo kovą prieš sirus ir tie bėgo nuo jo. Amonitai pamatė, kad sirai pabėgo, bėgo nuo Abišajo ir užsidarė mieste. Juabas pasitraukė nuo Amonitų ir sugrįžo į Jeruzalę. Sirai pamatė, kad pralaimėjo Izraeliui, susirinko į vieną vietą Hadadezeras pasiuntė ir pasikvietė sirus, kurie gyveno anapus upės. Jie ėjo į Helamą, vedami Hadadezero kariuomenės vado Šobacho. Kai tai buvo pranešta Dovidui, jis, surinkęs visą Izraelį, persikėlė per Jordaną ir ėjo į Helamą ir sirai išsirikiavo prieš Dovydą, kad susikautų su juo. Sirai bėgo nuo Izraelio. Dovydas sunaikino 700 sirų kovos vežimų bei 40 tūkstančių raitelių ir ištiko kariuomenės vadą Šobachą, kuris ten mirė. Visi karaliai, Hadadezero pavaldiniai, matydami, kad Izraelis juos nugalėjo, sudarė taiką su juo ir jam tarnavo. Nuo to laiko sirai bijodavo padėti amonitams.